woyɛ lɔya ni woyɛ lɔya ni so ho ɛsɛ ohun sɛ kakyi fo no o tie mura o hold obi responsible a ɔmo mmienu nyinaa ɛsɛ ɔsɔ ɔmo mu sɔ ɔmo mmienu ɔmo mmienu nyinaa mu ɔmo kɔ du a na polisi ni nso eyi egu ne bɔs so saa sɛ ɔmo kɔ du a na polisi na akasɛ mi deɛ yɛ maame ɔdɛ sɛ mi yɛ dɛ yes mi ntutu na ne ba suma si na maame ɔdɛ sɛ no ne yɛ busa nsɛ papa. ɛnyɛ sɛ obi atam sika kɛseɛ adi o bullet a wɔto yɛ nyinaa baako kura a wɔto yɛ no kura. ti a yɛ akante fɔ. yɛ akante fɔ yɛ akante fɔ nti ɛno hɔnom kura no ɛyɛ causing financial loss. to the state to the state. tɔnfo bi bɛ twɛ mu anka asa ah. wɔ tuo mu. so ho ɛyɛ causing financial loss to the state so ho nti yɛsrɛ mpanyinfoɔ sɛ ɛɛ wɔn nyɛ tumi a mmara no. yɛn nyinaa yɛne wɔn yɛ pɛ ɛyɛ nneɛma wɔn kɔtena hɔnom ɛyɛ wɔn nsusu nfa mmara no ɛnhyɛ wɔn nsam na wɔn nso nfa ndi yɛ. oh my god. Mm. amansan mɛ nipa wɔ ntwa toɔ. Mm-hmm.